Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 20 անգամ։ Հայկական զինված ուժերը շատ մարտունակ են, պրոֆեսիոնալ, համալրված հարուստ ռազմական փորձ ունեցող զինծառայողներով։ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը պետք է լինի Արցախում։ Բաքուն փորձում է այս կամ այն ձևով խոչընդոտել միջնորդների նախաձեռնությունները։ Մինսկի քաղաքային դատարանում էրժել է բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի բողոքը։ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, արվեստի վաստակավոր գործիչ կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանն այսօր դառնում է 78 տարեկան։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունվարի 26-ին եւ լույս 27-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 20 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 150 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Փորձելու ենք բարձրացնել բանակի ընկալումը հասարակության մեջ։ Բանակի արդյունավետությունը մեծապես կախված է այն գաղափարական հենքից, որի վրա կառուցվում է բանակը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, հավելելով, որ ինտենսիվ ծրագիր են սկսել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ եւ զինված ուժերում մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ խորհուրդ է ստեղծվել։ Նա կարևորել է նաև ընտանիք բանակ կապի ամրապնդումը եւ նշել, որ լավագույն քաղաքացիական վերահսկողությունը զինված ուժերի նկատմամբ կարող է իրականացնել զինծառայողի եւ հատկապես շարքային զինծառայողի ընտանիքը։ Իմ մեծ ցանկությունն է, որ կարողանանք անել այնպես, որ զինվորը երկու տարվա ծառայության ընթացքում շատ ավելի հաճախ տեսնի իր ընտանիքին, հարազատներին, ասել է Վիգեն Սարգսյանը։ Նախարարն ընդգծել է, որ հայոց բանակը մարտունակ է, արհեստավարժ, ունի մարտական գործողությունների հարուստ փորձ, սակայն միշտ պետք է նայել առաջ եւ զարգանալ ավելի արագ, քան շուրջը ծավալվող իրադարձությունները։ Հետևաբար կան շատ անելիքներ։ Անդրադառնալով ռուսական սպառազինման մատակարարումների մասին, պաշտպանության նախարարը նշել է, որ համաձայնագիրը իրականացվում է գրաֆիկին համապատասխան։ Անցած տարին եւ վերջի ամիսները նշանավորվեցին կարևոր աշխատանքով մեր առաջնագծի հատկապես տեխնիկական միջոցներով համալրման, խոսքը վերաբերում է ինչպես դիտարկման սարքերի, այնպես էլ համապատասխան գիշերային օպտիկական հնարավորությունների ստեղծման համար հետևելու եւ գրակ վարելու նպատակով նախատեսված 200 միլիոնի հետ կապված իհարկե չեմ կարող բացել ցանկը, որովհետեւ այն հույժ գաղտնի է եւ կարող եմ ուղղակի օրենք խախտացնեմ, բայց կարող եմ ասել, որ մի մասը նրա ինչ որ նախատեսված էր 200 միլիոնով արդեն գտնվում է Հայաստանում, արդեն մատակարարված է զինված ուժերին եւ դրված է ծառայության։ Մնացած պայմանագրերը ընդանում են ըստ մեր կնքված ժամանակացույցերի եւ մենք շատ հետամուտ ենք լինելու հնարավորինս արագ ստանալու այդ ամբողջ ծավալները, որովհետեւ ուղիղ կապ ունի մեր մարդունակության հետ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը պետք է լինի Արցախում, Այս մասին հունվարի 25-ին Ստրասբուրգում վեհաժողովի գլխավոր քարտուղար Թորբորն Յագլանդի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը միակ գոտին է, որտեղ մարդու իրավունքների հանձնակատարն ու իր ներկայացուցիչները չեն եղել։ Միջդեռ դա կարևոր հարց է, թե ԼՂՀ-ում իրական վիճակի մասին պատկերացումը տեղում կազմելու, թե ԼՂՀ-ն կոնվենցիայի գործողության տարածքում ներգրավված տեսնելու առումով, հատկապես որ Լեռնային Ղարաբաղը միակողմանի կարգով միացել է մարդու իրավունքների մասին Եվրոպական կոնվենցիային, ասել է Հերմինե Նաղդալյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնային կարևորություն ունեցող թեմաներից է, եւ ըստ այդմ տարբեր մակարդակներով շփումները շարունակվելու են։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք քննարկվում է Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպումների նախապատրաստումը, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ հակամարտող կողմերի հետ նոր հանդիպման հավանականությունը, Զախարովան ասել է, որ նոր հանդիպումներ իհարկե կլինեն, սակայն դրանց օրակարգը դեռևս ձևավորված չէ։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումն արդեն ավելի քան 20 տարի է խլել, ու դեռ ավելի շատ ժամանակ է պահանջում։ Եթե երկու հայկական կողմերը պատրաստակամություն են հայտնում աշխատել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ միջնորդների առաջարկների շուրջ, ապա պաշտոնական Բաքուն չի էլ ձգտում դրան, այլ հակառակը փորձում է այս կամ այն ձևով խոչընդոտել միջնորդների նախաձեռնություններին կամ այս կամ այն ձևով ցկցկել դրանց քննարկումը։ Այս մասին Եզավիսիմայա գազետաթերթում տպագրված իր հոդվածում գրում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ պաշտոնանկ արտակարգ ու լիասոր տեսփան Վլադիմիր Կազիմիրովը։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առաջվա պես դիմում է ռազմական գործողությունները վերսկսելու սպառնալիքներին։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանի ներկա ղեկավարությունը ոչ մի կերպ չի կարողանում իրատեսականորեն գնահատել կարևորագույն գործոնները նոր ռազմական հակամարտության գինը սեփական ժողովրդի ու ամբողջ տարածաշրջանի համար դրա հետևանքները, ասել է դեսպանը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Այսօր կայացել է ԼՂՀ հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի հերթական նիստը, Սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ 2017 թվականի փետրվարի 20-ի հանրակրվեի հետ կապված մի շարք հարցերի վերաբերյալ օրակարգով։ Նիստին ներկային նաև հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի պատասխանատու աշխատողներ, զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահն ամփոփելով առաջիկա հանրակրվեի հետ կապված արդեն իրականացված միջոցառումները անդրադարձել է մոտ ապագայի հիմնական անելիքներին։ Արցախի վարչապետ Արայի Խարությունյանը մեկնել է ամենամյա արձակուրդի մինչև փետրվարի 22-ը։ Վարչապետի արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածում վարչապետի լիազորությունները ժամանակավոր վերապահվել են փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանին։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Արցախցիների համար արդյոք հասանելի են միջազգային դատարանները եւ արդյոք երբևէ Արցախյան հարցն արծարծվել է այդ դատարաններում։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Զրուցակցից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանի դատավոր Իրավագետ Վլադիմիր Հովսեփյանի տեղեկատվությամբ միակ միջազգային դատարանը, որտեղ երբևէ քննվել է Արցախին առնչվող հարց, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն է։ Դա 2015 թվականի հունիսի 16-ին էր, երբ Մարդու իրավունքների միջազգային դատարանի մեծ պալատը հրապարակեց երկու վճիր՝ Չիրաղովն ընդդեմ Հայաստանի եւ Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործերով։ Միեդի իրավազորությունը, ինչպես հայտնի է, տարածվում է միայն ճանաչված պետությունների վրա աշխարհագրական այն սահմաններում, որոնք այդ երկրները նշում են մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիային միանալիս։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կոնվենցիային միացել են 2002 թվականին։ Նրանցից ոչ մեկն էլ հասկանալի պատճառներով Արցախը չի ընդգրկել իրավազորության իր սահմաններում։ Վլադիմիր Հովսեփյանի գնահատմամբ ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ եվրոպական դատարանի իրավազորությունը Լեռնային Ղարաբաղի վրա չի տարածում։ Հայաստանը ասել է, որ ինքը որևէ իրավազորություն չունի Ադրբեջանն էլ։ Մեր քաղաքացիները դժվում են եւ չեն կարողանում եվրոպական դատարանի իրավազորությունից օգտվել։ Այնուամենայնիվ, ինչպես արդեն նշեցի, Միեդը քննել է երկու գործ, որոնք առնչվում են Արցախի հետ։ Որն էր այդ գործերի էությունը։ Զրուցակցից հաղորդմամբ Չիրյակովը նախքին Լաչինի շրջանի բնակիչ է եղել, որը դիմել է եվրոպական դատարանին, որ ինքը հնարավորություն ունի վերադառնալու իր բնակավայրը եւ տնօրենելու իր գույքը։ Իսկ Սարգսյանը Լեռնային Ղարաբաղի Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղի բնակիչ է հանդիսանում, նույնպես այդ հարցով դիմել է, որ ինքն հնարավորություն ունի վերադառնալու իր հայրենի բնակավայրը։ Դատարանը երկու գործերն էլ քննության առավ։ 10 տարի ձգված դատավարության արդյունքում երկու կողմերի պահանջներն էլ բավարարվեցին։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստիպված եղան փոխհատուցում տալ ուժած կողմերին։ ԼՂՀ Գերագույն դատարանի դատավորը կարծում է, որ Չիրաղովի կապակցությամբ ընդունված վճիռը միակողմանի է, քանի որ նա նախ եւ առաջ պետք է դիմեր Արցախի դատական մարմիններին եւ ապա երաստիճան համակարգի որոշումներից դժգոհ մնալու պարագայում նոր միայն դիմեր մի հետ։ Իրավագետն ուշադրություն է հրավիրում նաև մեկ այլ փաստի վրա՝ ոսկը Պորտուգալացի դատավոր Եվրոպական դատարանի անդամ Ալբուկերկենի հայտարարության մասին է։ Նա հատուկ կարծիք է մնացել այդ տապակցությամբ եւ նշել է, որ որևէ ժամանակ, երբ երկրի բնակչության մի մասը ներկայացված չէ իր կառավարության կողմից եւ բնակչության իրավունքները շարունակաբար խախտվում են իր կառավարության կողմից զոհ դարձած բնակչությունը որպես մի վերջին միջոց կարող է դիմել ապստամբության ընդդեմ բռնակալության եւ ճնշումների, ըստ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի նախաբանի հզոր ձևակերպման։ Դատավորը նաև ավելացրել է, որ երբ պետությունը շարունակաբար ոտնահարում է իր կազմից դուրս եկած բնակչության իրավունքները, ապա մեկ այլ պետության համար օրինական է համարում ռազմական գործողության ձևակերպումը ի նպաստ անջատված բնակչության վերջինիս կողմից իր տարածքում վերահսկողություն հաստատելուց եւ իր անջատումը հրճակելուց հետո Այս հայտարարությունը թեպետ որևէ իրավաքաղաքական ազդեցություն չունի, բայց եւ այնպես կարեւոր է միջազգային կառույցներում տեղեկատվության տարածման ու տրամադրվածության ստեղծման առումով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօրվա մեր հիմնական խնդիրն անշուշտ գալիք խորհրդարանական ընտրություններին բարձր մակարդակով նախապատրաստվելն ու ներկայանալն է։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի նիստում։ Նա նշել է, թե այս օրերին քաղաքական դաշտում կա որոշակի տարակարծություն ընտրությունների օրը ապրիլի 2-ին նշանակելու կապակցությամբ։ Մեր իրավաբաններն ունեն համոզիչ փաստարկներ, որ դա իրավաբանորեն ամենաարդյունավետ լուծումն է, եւ դրա մասին դեռ կհրապարակվեն փորձագիտական դիրքորոշումներ, նշել է Սերժ Սարգսյանը եւ հավելել. Անկեղծ ասեմ, որ իրավաբանական ձևակերպումներից անդին ես ինքս էլ մտահոգություն ունեմ։ Ես ցանկանում եի, որպեսզի ապրիլի 2-ին եւ հաջորդող մի քանի օրերը նվիրել մեր հերոս տղաներին, նրանց հիշատակին, նրանց մեծարմանը։ Ցանկանում եմ, որպեսզի այդ օրերը դառնան ապրիլյան պատերազմից հետո մեկ տարվա ընթացքում բանակաշինության ասպարեզում կատարված հսկայական աշխատանքի նոր լուծումների, նոր ձերբերումների ներկայացում մեր հանրությանը։ Դուգլաս Մակլուրեր Հունվարի 26-ին Մինսկի քաղաքային դատարանը Փագնիստում մերժել է Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի բողոքը կապված Ադրբեջան արտահանձնման մասին Բելարուսի դատախազության որոշման հետ։ Քաղաքային դատարանի որոշումն անկասկած կբողոքարկվի Գերագույն դատարանում, նշել է Լապշինի փաստաբանը, հավելելով, որ բլոգերի ընտանիքը եւ փաստաբանները որոշումից հիասթափված են, քանի որ դատարանի կողմից արդարության հույս ունեին։ Գերագույն դատարան բողոքը ներկայացնելու համար 10 օր ժամկետ է տրամադրվում։ Վերջնաժամկետը փետրվարի 5-ն է։ Ավստրալիայի հայ համանքի ներկայացուցիչները Կամբերայում Բելարուսի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիա են կազմակերպել Ալեքսանդր Լապշինին լրացնելու փորձերի դեմ։ Միջոցառմանը մասնակցել է նաև Ավստրալիայում ԼՂՀ գրասենյակի ներկայացուցիչ Ալեքս Գալիցկին։ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, արվեստի վաստակավոր գործիչ, կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանն այսօր դառնում է 78 տարեկան։ Նրա տարեդարձի կապակցությամբ Մեծ Բրիտանիայում համերգներ են կազմակերպվել։ 3 հունվարի 26-ի երեկոյան տեղի ունեցավ առաջին համերգը, որտեղ հնչեց Մանսուրյանի Լևոն Չիլինկիրյանի նվիրված ջութակի կոնցերտ համար 2 4 խոհական երգ ստեղծագործությունը։ Մարզասերների համար Հոլանդիայի Վեյկանզեի քաղաքում ավարտին մոտեցող շախմատային սուպեր մրցաշարի վերջին հանգստյան օրվանից հետո այսօր կանցկացվեն 11-րդ տուրի պարտիաները։ Լևոն Արոնյանը Սևերով կմրցի Լե Ռադոսլավ Վոյտաշեկի հետ։ Հայկական շախմատի առաջատարն ունի 6 միավոր եւ բաժանում է երկրորդից 6-րդ տեղերը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամացություն, ձյուն, առանձին վայրերում մռախող, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարի մտյան կամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6 ցելսիուսը 0-ից 5 աստիճան, ցուրտ։